Следи деветиот дел од серијата Агапе. Како што тргнало ова серија ќе биде најдолга кој што вопшто некој што ја имал овде. Има все уште една подолга околу Тројнерската вест кога зборувавме, меѓутоа ова а, може да го сруши тој рекорд. Не е ни тоа битно воопшто. Меѓутоа навистина заслужува оваа глава да се проучува верувам дека ќе ја прочуваме во сета вечност. Затоа што, како што видовме, од многу пати до сега, љубовта е суштествена, без љубовта ништо. Што е спротивно на... Е, почнувам со прашање, значи. Што е спротивно на светлина? Темнина. Што е спротивно на топло? Ладно. Што е спротивно на љубов? Поточно е себишност. Значи, да, тоа не, не се исклучува, меѓутоа спротивност на љубов е себишност. Молам? Аха, да. Значи, спротивно на љубовта е себишност, а себишноста е најсилна и најприродна емоција. Вие имате уште од да раѓање. Мислам, ние се раѓаме се Погледнете на мало дете. Значи, ако првиот збор што ќе го научи, што ќе го научи е мама, вториот збор е мое. Знаете, децата најлесно ги учат самогласките, пошто уште доека, доека плачат ги практицираат, ги, ги тренираат самогласките. А, Е, О, У. Така да, М, кога ќе научат, мама, па тука и мое е многу лесно. Значи, вториот збор е мое. И само гледајте како, е, ако се, се заиграат некои две деца, или па, е, не мора две деца, земете му на едно дете, е, земете му играчката или било што, пак и видите што е случило? Значи, тоа е најприроден, нај, најсилна емоција кај човекот. Првиот бунт на небото, меѓу другото, вклучува себишност, себишността на Луцифер. Исто со тоа настапил и долу на земјата која ги прелажал нашите прародите Адам и Ева. Повторно во првиот пат, долу на земјата, значи, падот на Адам, на Ева, повторно е себишността. И од тогаш, па се до ден денеска, ние имаме проблем со себишността. И се чини, како што вели Библијата, како надоаја тие последни времења, се поголем проблем ке имаме Дај Боже да ние тоа го немаме. Меѓутоа, кога стои запишено во второ послание до Тимотеја, трета глава, дека во последно време ќе настанат времења тешки, вториот стих, прво нешто што се спомнува е за тоа што луѓето, значи времењата ќе ги направат тешки самите луѓе, ова пред се е опис и за верниот народ, се за Божиот народ, луѓето ќе ги направат да бидат времената тешки и овде описот започнува со само живи, овде велиот превод. Или себе люби, любие во другиот превод, мислам дека гласише. Или себиштост, други збори. Само живи, да живеат самите за себе, или денеска има еден израз хедонизам, кој што живее само за, за да се задоволи самиот себе си во било кој поглед, било кој начин. За жал, нашиот свет е таков, дори ако се сегавате од неодамна која зборуваме за алчноста, кој што <laughs> нормално <laughs> не е ништо друго, туку себичност. Видовме и спомнахме дека самата економија, еве, американска економија ја движи токму таа себичност и алчност. Кога тоа би се тргнало настрана, <laughs> би колабирала целата економија. Да се има, да се приграби што е можно повеќе за себе. И, меѓу другото, тоа спомнавме дека секоја алчност е себишност, а секоја себишност е идолопоклонство. И самиот израз, се, значи, да, само живост, себичност, алудира на тоа дека вие самите се всушност, самите на себе сте си идол. Господ е исклучен, другите не се битни, и другите се исклучени и во центар сте вие, повторно, кај любовта тоа го нема. Кај любовта секојаш другиот да е во центар. И дури самиот Павле ќе каже, немаше да, да, да познам дека сум грешен ако, ако добро не ја сватив десетата заповед, ја малко парафразирам. Не посакувај. И буквално секоја друга заповед оди преку кршење на десетата. Кршејќи ја десетата, ја кршите првата, ја кршите втората, третата, четвртата, сите посекувате друг Бог, посекувате на друг да му служите, посекувате да си го представите Бог на некој ете земски, малку по близок начин и така натаму и така натаму. Да, навистина е голем проблем себичноста, а новата карактеристика на љубовта за која што зборуваме е токму таа, односно во петиот стих во прво послание до Григјаните Значи, почна поминатиот пат, не се однесува непристојно и сега не го бара своето. Че значи, любовта, она агапе љубов не го бара своето. Односно е несевишно. Од самото ово што го кажав, значи како најсилна и најприродна емоција, себичноста, такви се радјаме, едноставно произлегува дека ние ја немаме таа агапи љубов по природа, не можеме да има. Не ја имаме едноставно, тоа е нешто што надприродно треба да го добиеме од Господа преку наново раѓање, преку делување на Светиот Дух и така натаму. Еве ќе видиме неколку примери и случајно или не, еден пример што го спомнавме минатиот пат за непристојното однесување на Јуда кон Марија Магдалена, сега ќе го спомнеме повторно и кога зборуваме за себишност. Значи, сега зборуваме за два примери од Библијата на себишност. Каква љубовта не е. Не треба да биде. Значи, во 12 глава Јоан, да се подсетиме повторно на тој пример, вели на 6 дни пред Паската, значи од први стих читам, Исус дојде во Витанија каде што беше Лазар, кога го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние со него седеа, кои што со него седеа покрај трпезата. Тогаш Марија зеде литр миро од чист и скапоцен нард, ги помаза Исусовите нозе и му ги избриша нозете со својата коса и куќата се наполни со мирис од мирото. А Јуда Искариотски, и тој не бил единствениот, минатиот пат спомнавме во другите Евангелија, кажува дека ова реакција е искажале сите останати ученици, меѓутоа и Јуда предначел, како во многу случаеви, а Јуда Искариотски еден од неговите ученици кој сакаше да го предаде рече зошто мирово не е продадено за 300 денари и за да биде раздадено на сиромасите? И ако тука завршува цела ова работа, ќе речете, уф, па, Алал нека му е на јуда, значи, пака треба. Ама, ама не му било до сиромасите. Тоа не го рече дека се грижеше за бедните, току зашто беше крадец, кај него беше ковчежето и земаше од оно што пуштаа во него. Што е ова? Всевишност. Еве го примерот на Јуда и таа севишност, таа љубов кон парите преовладале во неговиот живот, како што вели Елен Вајти, тој дошел до тој степен, иако не планирал сигурно. Секјавате кога зборувавме за гревот, кој што постојано го правиме и како, зашто сме дошли во таа ситуација да постојано го правиме, затоа што често пати сме го правеле и сега и тешко се остава едноставно, затоа што веќе преминал во навика. Тоа бил Јуда. Почнал, и еве до кај завршил. Го предал својот Господ, својот Спасител. Немало спас за него. А ако живееме сами за себе, ако го бараме своето, тогаш може да се случи да го предадеме Господа. И без друго, не може себичен човек во заедница. У било каква заедница земете, ви во еден брак. Не може себичност. За да една заедница функционира, една црква, за да бидеме посплотени, поблиски, поединствени, не сме да некој живее сам за себе и да очекува од другите, не знам, да му служат или било што. Не, току секој треба да му служи на другиот, како што самиот Исус, дојде да служи, а не да му служат. И така и брак или било што се распаѓа само поради себишност. Елен Вајт не за джабе рекла, јас одам на си велам така на себе, ќе држам проповед едној за таа тема, но ете, никако не доаѓа ред, меѓутоа ќе дојде време. Вели, само за 5 минути, че значи, 5 минути нека се вика проповед, уште. сега ја најавувам, кога ќе биде, не знам. Само за 5 минути да се тргна севишноста и горвоста на страна, повеќето од проблемите ќе се решат. Меѓу човечки, наши, наши проблеми. Проблеми во брак, проблеми во црква, во, во каква заедница. Да, севиштоста наистина е страшна, страшен проблем, кој што ги нарушува тие меѓучовечки односи. И во Матеј 20 глава имаме еден пример, што денеска се спомна во полуката. Матеј 20 глава, од 20 стих читам. И ајде, не мора да читаме, ајде, да се подсетиме. Заведеевата, мај, мајка на Заведеевите синови, значи на Јаков и Јован, доаѓа кај Исуса Тој вели, што сакаш, значи 20 глава, еве таму 21 стих, заповедај, вели, овие мои два сина да седнат едниот до твојата десна, другиот до твојата лева страна во твојата царство. И имаме еден добар очекуван одговор од Христа, не знаеш што бараш. Борба, ако може <laughs> да не бидам прекидувам, значи борба за прво место, кој ќе биде прв, што е ова? Број еден, на тоа се движи светот, така речи денеска. Себишност. Секој го бара своето. Прво место во црква, прво место на трка. Јас еднаш ви в пример во гимназија, средно, значи во Штип. Имавме еден професор, а, Значи, ни се сменија неколку професори по физичка, меѓутоа Киро Ристов се викаше. Тој е познат борач. Има и освојуване некои медали, веројатно на така олимпијада и така слушав. Значи, знаеме дека, знаете дека по борење Македонија, македонците беа познати од време. И, за жал, тој загина и тоа беше убиен од неговиот брат, баш во екот кога ми беше професор, поимаше еден огромен закоп во Штип. Но, Тоа што ми остана осеќавање беше, беше толку, ќе речеме, нели, строк, меѓутоа беше толку дисциплиниран. Таква дисциплина плина бараше од нас. И сега немам, не знам колку имате увид, кој кафе Штип и каде све се наоѓа стадионот во Штип, значи стадионот на Брегалница, да, до Брегалница, и гимназијата Славчо Стојменски, че значи тоа не е баш некоја голема расстојание, но и е, но тој бараше за 15 минути ние да се нацртаме од гимназија на стадионот облечени во цела опрема како што требаше. И имавме потоа уште пола час само време и тука се одржува атлет, атлетски трк и така натаму и јас бев брз, ама не бев, бев издржлив, значи бев за на брзи патеки. <laughs> да, може некој да според. И што се случи? Освои второ место на 100 метри, а бев таму меѓу последните на 800 метри. Така да второ место на 100 метри, петка, а ова му нешто као кец изгледа добив, така нешто. Па нешто средно таму, тројка, не знам како беше. Како и да е, и јас сега не да ја поправам оценката туку, јас сакав да бидам прв на 100 метри. И имаше нали, повторен обид, не јас трчав на 100 метри, не сакав на 800, на 100 метри сакав да го победам тој Сашко Шковскиот. И не успеав на втората трка заедно некако влеговме, сега може стотинки недели, не знам, немаше таква опрема за да се процени кој бил по, побрз, но тука некаде. Како и да е, ете тоа е, тоа е човечкото, сака да биде прв. Секој бара своје, секој бара некој почести, секој бара внимание кон, кон себе, како учениците овде. Значи. И што им вели таму Исус, ајде да читаме, овие се битни стикови подолу, 25 стих од 20 глава. Исус ки повика рече, знаете дека владетелите на народите господарат над нив и дека големците ги угнетуваат. Нека не биде така меѓу вас. Туку кој сака да биде голем меѓу вас, нека, биде, нека ви биде слуга. И кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга, да. Како што човечкиот син не дојде да му служа, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина. Како в пример ни остави нашиот Спасител Исус. Еден цитат од Христови параболи, кој што ја проучуваме секој петок, вели Да се живее за себе значи да се пропадне. Лакомост, желбата за себична добивка ја изделува душата од животот. Сакаме ли да живееме или не? Себичноста ја изделува човечката душа од животот. Ви немате контакт со животот, немате контакт со Исуса, тоа е животот. Да се присвојува за себе си, да се граба за себе, тоа е сатански дух. Христовиот дух, луѓето ги потикнува да даваат од себе, да се жртвуваат себе си за доброто на ближните. Сосема е спротивен. Затоа љубовта и себичноста се исклучуваат, не може да бидат на едно место. Како што љубовта и гордоста се исклучуваат минатиот пат. ми и за тоа. Љубовта дава, а себичноста грава, грава за себе. Да отвориме сега во Матеј 22. Законикот му упатува прашање на Господа, на Господа Исуса и му вели учителе, која е големата заповед во закон? Која е најголемата заповед? Чи значи, 20 глава 36 па понатаму. Тој му рече: люби го Господа твојот Бог со сето своје срце, со сета своја душа, и со сета твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и оваа. Ништо помалку важна. Люби го твојот ближен како себе си. И вели на тие две заповеди висат си од закони и пророците. И што забележуваме овде? Не случайно првин е Бог, потоа се другите, а потоа сме ние. И овде не се исключува и любовта кон себе си. Меѓутоа, во оние рамки, значи не може човек да не се сака себе си. Тојаш, веројатно ќе заврши таму некаде во или Вардар или не знам каде. А, но овде вели заповета да ги любиме другите како себе си, што не е својствено на човечката природа, а уште по не е својствено и Исус ја проширува оваа заповед и вели, еве ви кажувам нова заповед и вели, да ги любите другите како што јас ги возлюбив нив и се дадов себе си за нив. Видовме, неколку пати спомнавме, љубовта е спремна да се жртва за ближниот. Бог е прв, Бог е прв. Значи, Бог е прв и пред жена, и пред деца, и пред се. Бог е прв. Потоа се другите, и жената, и децата, и браката, и сестрите, и се, а на последно место сме ние. Прво послание до Коринкјаните, 10 глава. Прво послание до Коринкјаните, 10 глава. 24 стих. Никој да не ја бара својата полза, туку ползата на другиот. Зборови од Павле, повторно до Коринкјаните. И од истата глава, 33 стих. Како што и јас им угодувам на сите во се и не ја барам својата собствена полза, но на многоте за да се спасат. Сеја овде малко едно појаснување можеме да дадеме, затоа што може малко и погрешно да се свати ова кога вели Павле, како што и јас им, угодувам, и јас им угодувам на сите во се. Ве се кјавате на еден друг стик, што Павле вели, ја не сум повикан за да им годувам на луѓето, ако јас би им угодувам на луѓето, немаше да бидам Христов слуга. Тоа е во Галатјаните. Поточно 1.10 Галатјаните. А овде вели им угодувам на сите во се, но разликата е од тоа што ова угодување е за да спаси некого, и тоа има разлика, такво угодување, за спасение, а друго е да му угодуваш некому и да паднеш на негово ниво, уместо вие да го спасите, па тој <clears throat> да ве одведе во пропаст. Значи, вие не можете да, да им угодите на сите луѓе. Секој може да сака нешто, секој може да се лути на нешто или... И треба да правиме разлика. Што е за спасение, што не е. Христовиот слуга не е повикан да им угодува на луѓето, тој е повикан да служи, да го проповедаме Евангелието и пред се да му служи на Господа. И на ближните, за да ги доведе до спасение, да ги доведе до Христа. Да, тоа се пораките на Павле. Еве уште една во второ послание до Коринќаните сега, во петата глава. <clears throat> второ послание до Коринќаните, пета глава. Од 14 стих читаме, па понатаму до 17 некаде. Зошто, внимавајте, овие стихови се исто многу убави. Зошто Христовата љубов не опфаќа. Павле вели, значи, ние сме опфатени од Христовата љубов. И еве што се случува кога не има Христовата љубов, кога ние имаме Христовата љубов. Кога дојдовме до заклучок, еве до каков заклучок. Еден умрел за сите, значи дека сите умреле. Не навлегуваме во оваа посебна тема, но а тој умре за сите, та живите да не живеат веќе сами за себе си, туку за оној кој умре и воскресна за нив. Затоа од сега и ние не познаваме никого по тело, иако Христос го познаваме и по тело. Сега веќе не го познаваме така. И така, ако е некој во Христа, тоа е ново создание, старото поминијете се стана ново. Новиот човек, новородениот човек, не си служи себе си. Тој е мртов за себе си. Треба да живее, не живее значи, веќе самиот за себе, туку за оној, пред се за оној кој што умре, кој што даде се. И тоа е најголемиот потик за да живееме за Христа и за да го любиме. Ние возвраќаме на неговата љубов, на неговата пожртвувана љубов. Тој даде се, го даде својот живот. Повредни сме му ние од неговиот живот. Тоа раѓа љубов, тоа раѓа она, ја раѓа она агапе, вистинска несебична љубов. е неодменливата глава во Филипјаните 2. Втора глава во послание до Филипјаните. Мора да се спомне. Неколку пати ја спомнавме, која доека ги разведувавме оние други карактеристики, е и оваа. Од први стих. И така, ако има некаква утеха во Христ, ако има некаква некакво охрабрување од љубов, ако има некаква заедница на духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост. Исполнете ја мојата радост и мислете исто мајки ја истата љубов. Еднодушни со мисли насочени кон едно. Имавајте истата љубов, еднодушни, насочени кон едно. Ова офаќа многу и она око што го спомнавме и нешто што спомнавме од денешната полука подосна ќе спомнам и тоа на крајот истата таа љубов. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, сакајќи да бидете први, да сите почести ги земете за себе и така натаму, да бидете над другиот. Туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Ова никако да го разбереме ние, ова. Да се сметаме, да го сметаме другиот за поголем од себе си. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа и на она што се однесува на другите. И потоа, оној опис на Христа, што направи Христос? Дали Христос го бараше своето? Ако го бараше своето, немаше симне никогаш од озбор. Туку го остави, се лиши од тоа и дојде стана, гра, значи, не го сметаше како грабното, вели овде тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши сами од себе си, зеде обличен на слуга, станувајќи сличен со луѓето и откако се најде во лик, како човек, тој се понизи сами од себе си и стана послушен до смрт. Ако нашиот Господ беше себичен, тоа кај ќе ни беше крајот. И не само ова, целиот живот, целиот живот, читајќи низ Евангелијата, гледаме дека Христос живееше за другиот, за другите. Не живееше за себе. Секојаш често се повторуваат оние мисли, стихови. И, јас дојдов да му служам на мојот од, значи ја творам неговата воља, не мојата, не го барам своето, и да ви служам вам, да ви служам за спасение. И дори до сам, самиот крај, пред да се случи неговата одлука да отиде на крстот, иако тоа беше одлучено од, одамна, меѓутоа во беше таа страшна борба во Гециманија со таа човечка природа, со сите слабости на човечката природа, што кажа? Господе, ако е можно да ме одмине оваа чаша, но не го барам својот, сепак. Нека биде твоја воля, не моја. Да, тоа беше нашиот Господ. На Голготскиот крст, кога веќе е, го спомнуваме и крстот, и жртвата, на Голготскиот крст, ова е цитат од Копнеш на вековите, на Голготскиот крст се, со, се соочиле љубовта и себичност. Интересен е. На Голгоскиот крст се соочили љубовта и себичноста. Нивната појава овде го достигнала својот врв. Христос живеел за да теши и да благословува, а кој од другата страна? Сатаната. А сатаната, усмртувајќи го, ја покажал сета опачност на својата омрза кон Бога. Тој јасно покажал дека вистинска цел на неговиот бунт е симнување на Бога од престолот. Што е ова? Всевишност. Тој јасно покажал со она, значи пазете, јасно се видело дури на крстот кој е каков е. Се видела љубовта, се видела собишността. затоа велиме до крстот до крстот имало збуните ангели, не, не знаеле се уште што и како се мислам се одвивале работи и кој е Бог, меѓутоа на крстот веќе се им било јасно. Че значи, крстот не е само за нас, туку и за целата Вселена случај кој што носи свој поуки. Значи, тој јасно покажал дека вистинската цел неговиот бунт е симнување на Бога од престолот и уништување на оној преку кого се покажала Божјата љубов. И на вистина ова може да во превод да се да се рече вака себичноста ја убива љубовта. Себичноста ја убива љубовта. Или ја истиснува и ја убива. И спротивно на тоа, ако љубовта не опфати Христовата, Божијата љубов, еш себишност ке нема. денеска ја ни нешто спомна волци. Јас, се, јас вчера дори реков, дај да видам некој овака животно од животинскиот свет, што е така посебно себично, да го искористам како илустрација. И, да, волкот е еден пример, не само што е завидлив. Да, точно, свињата, Но, еве, волкот ќе го земам за пример, вчера баш гледавме, значи, тие живеат во глутница, значи, во некоја заедница, ќе кажеме, и таа заедница е, изгледа како да е совршена, се дека еден од волците не фати плен. И потоа ја гледате ова ој, зависта и себичност. Другиот сака да му го грабне пленот, на првиот. Но вчера на интернет прочитав еден интересен пример за аделински пингвини, мислам дека така се викаат Тоа се пингвини кои што може да се сретнат на Антарктикот, значи на јужниот пол, и се наречени така од некој француски истражувач кој што таму негде 1830 значи уште во 1830 биле на Антарктикот луѓето. А забележувајќи и овие пингвини, значи тоа биле ете, врста, нова врста на, на птици, на пингвини, откриени од него, па ги нарекол по својата жена Аделина, или така некако се викала жена, та негова, аделински пингвини. Тоа се така поситни, помали пингвинчиња. И една интересна работа се случува кај нив. Значи, кога ќе дојдат до работ, до некој стрмен раб, значи, обично тоа е нели мраз таму и гребен, како се вика, да, како може да се нарече. И, и сега треба некој прв да скокне, за да опипа, за да види безбедно ли е или не е. И знаеш што се случува? Обишто некои од другите бутаат еден, ќе бутнат еден и ќе чекаат да видат ако преживее, сигурно е скокаат сите по <laughs> Наистина голема себишност. И сега јас да не видам од другиот, ќе обутнам. Да, еве, животинскиот свет не учи на, на многу полуки как, какви што не треба значи, да бидеме и да се поучиме од сето тоа. Исто Галатјаните 6 глава, аде уште некои стихи, ќе привршиме. Галатјаните 6.2. Носете ги бремињата еден на друг и со тоа ќе го исполните законот Христов. Овој стих го спомнавме, ако не се лажеме, која разгледувавме онаа карактеристика дека љубовта е полна со добрина и видовме дека тоа значи носење на бремето на другиот. Тоа е исто така несебичност. Да, треба да ги носиме бремињата на другиот, секојаш другиот треба да биде во центарот. Римјаните 15 глава. Од први стих па таму негде до првата половина од трети. Ние, силните, должни сме да ги носиме слаби, слабостите на слабите, а да не си угодуваме самите на себе си. Секој од нас нека му угодува на ближниот во негова полза за добро. Значи, еве, уште еден јасен стих од Павле, ако може би не беше јасно, она им угодувал на се, во се на сите, а од друга страна вели не дошел да им угодува на луѓето. Значи, ако е во полза за другиот, за добро негово, да, за спасение пред се, но не за нешто друго што одвојува <laughs> од Христ или од спасението. Значи, секој од нас нека му угодува на ближниот во негова полза за добро, зашто ни Христос не си угодуваше сам на себе си. И да се навратиме пак во Филипијаните, втора глава. Овде немаме само, значи Павле овде имал на ум да каже повеќе примери, не само Исус. Исус како прв, врховен, најголем пример за несебичност, оној кој што го оставил небото и дошел да се понизи и несебично да се даде себе си за нашите животи, но овде се спомнува и самиот себе како пример. Подолу, значи во текстот, читаме од 17 стих. Е што вели? Значи втори глава филм 17. Но ако Но ако се и излевам како налевница врз жртвата и службата на вашата вера, се радувам и се радувам со сите вас, а исто така радувајте се и ви радувајте се со мене. Павле денеска некој спомна ми се че радосно служил. Што правил Павле? Се излевал како налевница врз жртвата и службата. За, за, за кого? За верниците во еле, во Филипи, конкретно овде. Несебично служел. И потоа вели, од 19 стих, се надевам во Господа Исуса дека ќе ви го испратам скоро Тимотеј, та и јас да се утишам, која ќе научам како сте вие. Зашто немам никого, значи редкости се тие. Овде се, Павле сака да каже, редко има некој ваков, зашто немам никого кој е со иста душа како него, кој толку искрено ќе се грижи за вас, од каде знае Павле, како Тимоте ќе се грижи. Што вели 21 стик? Зошто сите други го бараат своето, а не оно што е на Христа Исуса. Но Тимоте не е таков. Го имаме Христа овде во оваа глава како пример за несебишност, потоа Павле, самиот се спомнува и го спомнува и Тимотеј, еден одличен приказ значи, за него. Сите други, вели, го бараат своето, а не оно што е на Христа Исуса. И не можам да не спомнам и да не завршам со оно што малку предходно го спомнав. И денеска начнавме малку во пуката, во четврта глава дела апостолски. Голема промена се случила кај учениците со после изливањето на Светиот Дух толку голема, што на вистина е доказ дека тоа е надприродна промена, тоа не може човек овака да одеднаш, ќе решим, сега ќе бидам ваков, не може. Тоа е Божја интервенција. Биле себични, читавме во Матај 22 глава таму, која беше, се бореле кој да биде прв, кој да биде најблизо до Христа во тоа царство кој што ете очекувале да се воспостави уште тука. За да потоа сосема се сменат нештата. Што вели крајот на четвртата глава? Од 32 стих денеска може би нешто но тоа не стекам. А на множеството на оние кои поверува имаше, имаше а множеството на оние се изведувам, значи 4.32 на оние кои поверува, имаше едно срце и една душа и никој не велеше дека нешто од неговиот имот е негово, туку се им беше општо. 34. Никој меѓу нив не беше во скудност, зашто сите кои имаа ниви куќи ги продаваа цените на проденото и донесува и става пред мозите на апостоли. Ова била првата црква, ова била црквата која го свртела светот наопаку со Евангелијата. Ова е приказ на таа агапе љубов, која што е несебична. Не се гледа кој е, чиво е, дали е моје, дали не е, се е заедничко. Ова е оно што луѓето мислеа дека ќе го постигнат бед Господа, така наречен комунизам. Но тоа веќе се случи многу на пред идејата за комунизмот, кај апостолите, како резултат на излевање на Духот Свети, како резултат на излевање на таа љубов во нивните срца, во нивните животи. Нека Господ ни помогне да не го бараме своето, да им служиме на другите, затоа сме повикани, затоа Господ не повикал и ни оставил пример преку Христа да служиме како што Тој служеше. Нека му е слава и фала нему. Амин.